بوك تو كاوسب باد ديفينوستا وسيم ديفينوستا وسيم سنتان سون سنتان двойные союзы двойные союзы การเดินทางสนุกก็จริง Несмотря на то, что поездка была приятной, она была слишком утомительной. Несмотря на то, что поездка была приятной, она была слишком утомительной. к, н, н, р, รถไฟมาตรงเวลาก็จริงแต่คนแน่นเกินไป Несмотря на то, что поезд не опоздал, он был переполнен. Несмотря на то, что поезд не опоздал, он был переполнен. โรงแรมอยู่สบายก็จริงแต่แพงเกินไป Несмотря на то, что гостиница была уютной, она была слишком дорогой. Несмотря на то, что гостиница была уютной, она была слишком дорогой. Он поедет или на автобусе, или на поезде. Он поедет или на автобусе, или на поезде. เขามาวันนี้ตอนค่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เช้า он придет или сегодня вечером, или завтра утром. Он придет или сегодня вечером, или завтра утром. เขาพักอยู่กับเราหรือไม่ก็พักที่โรงแรม. Он остановится или у нас, или в гостинице. Он остановится или у вас, или в гостинице. เธอพูดทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ Она говорит и по-испански, и по-английски. Она говорит и по-испански, и по-английски. Она жила и в Мадриде, и в Лондоне. Она жила и в Мадриде, и в Лондоне. ธอรู้จักทั้งประเทศสเปนและประเทศอังกฤษ Она знает и Испанию, и Англию. Она знает и Испанию, и Англию. เขาไม่ได้โง่เท่านั้น แต่ยังขี้เกียจอีกด้วย Он не только дурак, но еще и ленивец. Он не только дурак, но еще и ленивец. เธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียวแต่ยังฉลาดอีกด้วย Она не только красива, но еще и умна. Она не только красива, но еще и умна. เธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้นแต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย Она говорит не только по-немецки, но и по-французски. Она говорит не только по-немецки, но и по-французски. ดิฉันเล่นไม่ได้ทั้งเปียโนและกีตาร์ Я не играю ни на пианино, ни на гитаре. Я не играю ни на пианино, ни на гитаре. ดิฉันเต้นไม่ได้ทั้งวอลและแซมบ้า Я не умею танцевать ни вальс, ни самбу. Я не умею танцевать ни вальс, ни самбу. ดิฉันไม่ชอบทั้งโอเปร่าและบัลเล่ Я не люблю ни оперу, ни балет. Я не люблю ни оперу, ни балет. ยิ่งคุณทำงานเร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเสร็จเร็วขึ้นเท่านั้น Чем быстрее ты работаешь, тем раньше ты закончишь. Чем быстрее ты работаешь, тем раньше ты закончишь. кун кун ма тау тау нан. Чем раньше ты придешь, тем раньше ты сможешь уйти. Чем раньше ты придешь, тем раньше ты сможешь уйти. Кон рау тау คนเรายิ่งแก่เท่าไหร่ ก็ยิ่งเกียจคร้านขึ้นเท่านั้น Чем старше, тем покладистей становишься. Чем старше, тем покладистей становишься.